zrejme plinie nám posledná streda 9. mesiaca v poradí. Ten bol svojho času pre väčšinu z nás finálnym pred príchodom na tento svet. A aj keď toto v platnosti zostalo, niekedy má človek pocit, že sa väčšina narodila predčasne, inak by nemohla páchať to, čo vidíme okolo seba. Ak by však e, všetko fungovalo ako dobre namazaný a zostavený stroj, tak by sme si to zrejme rovnako nevážili, čo je tradícia pre ľudské pokolenie dosť typická, pretože podobnú súčasnosť mali určite aj generácie pred nami. Možno s tým rozdielom, že si nenamýšľali nič o svojej vyspelosti, ako to z času na čas počúvame dnes, obzvlášť teda v Európe a tak si poďme zasondovať v tých rokoch uplynulých, zároveň teda aj spríjemniť si to tzv. hudobnou zložkou. Vydajte pri Petrolejke, tentoraz s poradovým číslom 1071 z Banskej Bystrice. Zdraví a príjemné počúvanie žola Peter Kršiak. Sám jsem po cestách se svým autem tách, v tom na mě stopaž zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party to šli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel. To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul kadilak. Krásná dívka v něm řekla, pojďte sem, a tak měžně, že jsem hned měl vyšší tlak. Vedou se to lépe táhne, mi říkala, lehce kývla, abych si k ní set že jeden na svou chajdu, když si chvíli najdu, takže s ní tam můžu jet. A já tam jel a hned a míchal whisky a led a pak jsme zhasli. A co dál? No potom vím už jen, že mě probudil den a mě se ten sen už nedozdál. jsou špásy, z té jejich krásy se člověk snadno odváže. I ze snu unikat, no to je unikát, to jenom ženská dokáže. Obejít musel bys i nejkrásnější mis, pak bys vážně klid mohl mít. A abys neměl pech, tak auto v bazaru ne, vždyť ti může ukradené být všechno je naopak, tak pěšky pojď jen tak, kdyby zastavil nám třeba Cadillac. Kdyby dítky v něm řekli, pojďte sem, půjde někam jinam s hlavou do oblak. vedou se to lépe táhne, si říkáme, proto táhnem spolu za let. Pro sebe chvíli najdem, někam spolu zajdem, když nás právě tíží svět proto pojď a hned bez síle tam a zpět na chvíli bloudit opilí. Jedno víme jen, cestou si nevšimnem žen, i kdyby sami se snažili. Jen kdyby prosili moc a byla nádherná noc, pak bychom znovu to zvážili. A v podstate je tam dosť pravdy ukrytej v pesničke, lebo Našou dnešnou cestou si až tak veľa žien všímať nebudeme. Viac to bude postavené na pánoch. A aj nám to teda dvaja mali možnosť rozbehnúť, až si človek povzdychne, keď e, vidí do podkladov tejto nahrávky, že v podstate už nikomu nemožno podať ruku ani lídrovi z prievodnej formácie menom Jiří Brabec, ktorého country beat sa postaral o podklady ani textárovi Eduardovi Krečmarovi, ktorý nás opustil zhruba pred rokom 22. októbra a v októbri si vtedy bolo možné pripomenúť aj nedožitú 80 v prípade Karla Černocha, ale máme tu ešte september a to je tiež termín, ktorý možno povytiahnuť v prípade tejto nahrávky, keďže pred 4 dňami uplynulo 81 rokov od narodenia aj toho druhého čo sa týka hlasu majiteľa Jiřího Vimra, bol hercom, komikom, básnikom, kreslil, bol aj udobníkom, hovorili mu klobouk, bol všestrane nadaným mužom s výrazným komediálnym talentom, písal básne, mal aj spevácké a údobné nadanie, vymýšľal a kreslil anekdoty, rád športoval, hlavne tenis, to bola veľká vec v tomto prípade. No a po absolutóriu na Pražskej divadelnej akadémii muzických umení v 65. získal aj svoj prvý divadelný angažmán v Ostrave v divadle Petra Bezruča. Tam pôsobil zhruba 5 rokov a vytvoril aj vážne úlohy a stvárnil postavy takých tých vážnejších charakterov. Súbežne hral aj v nikdejšom ostravskom divadle Malých foriem ktoré si hovorilo Waterloo a dva roky pôsobil aj v Ostravskom štátnom divadle, potom prešiel do Prahy a mal možnosť uvádzať spolu s Janom Valom aj koncerty skupiny Rangers, vystupoval v Libereckom aj Pražskom divadle Y, v 90. rokoch si zaúčinkoval aj v prozatímnym divadle Františka Ringo Čecha, bolo tam divadlo Jiřího Grossmana, No ale preslávil sa, môže byť, že predovšetkým po boku práve Karla Černocha, keď sa spolu objavili v programe Možná přijde i kouzelník, ale bol tam aj estrádny typ programov v rámci Československej televízie, možno Ring voľný, tiež jeden z programov, kde sa objavil a hral aj v tzv. smiešnom divadle Luďka Sobotu. Ten jeho záver bol tragický, životný príbeh skončil v januári 2001, keď v pražských Dejviciach pod vplyvom alkoholu preliezal zábradlie na víťaznom námestí a tam ho zrazil autobus. Takže nám zostáva už iba spomínanie, podobne ako aj na ďalších, či už autorov alebo interpretov, aj keď dnes to bude v tých zásadných blokoch postavené predovšetkým na tých ktorým je možné zagratulovať k narodeninám. Máme tu Honzu Nedvieda, máme tu dnešného jubilanta Roba Grigorova, takže to budú dvaja páni, na ktorých to bude stáť a padať predovšetkým. Popri tom si ale ešte pripomenieme aj iných septembrových oslávencov, nejaké tie výročia a vrátime sa hudobne tromi nahrávkami aj o dve desaťročia späť, čiže do roku 2004. Všetko teda v termíne 25. september. Je to 269. deň aktuálneho kalendára, 97 dní zostáva do konca tohto roku. Meninoví oslávenci na Slovensku Vladislav a Vladislava, meno má slovanský pôvod, v preklade sláviaci vládu, asi nebude zo Slovenska, no a v Českej republike je to Zlata, majiteľka ženského krstného mena, ktoré pochádza od názvu kovu zlato, malo by ísť o preklad rímskeho mena Aurelia. Svetový deň srdca. Toto by sme mohli mať aktuálne k dispozícii. Pokiaľ je na správnom mieste, môže byť, že si vychutná aj nasledujúcu pesničku. To už budeme opätovne v blízkosti iného zo septembrových oslávencov, tiež jedného z tých, ktorému je možné zavinšovať osobne. Narodila sa v Českých Budejoviciach, 62. narodeniny si pripomenula rovnako v ten istý deň, ako si to mal možnosť pripomínať aj Jiří Vimr 21. Eh, septembra Eh, folková speváčka, textárka a skladateľka Pavlína Jíšová. My sme si tu 60 pred dvomi rokmi aj pripomenuli niekoľkými nahrávkami. Dnes tu bude len tak okrajovo pospevovať, pretože ju zatieni hviezda, ktorá zatieni kohokoľvek v nahrávkach. Môže byť, že iba výnimočne nájdeme príklady, keď tomu tak nebolo, pretože v tých 90 rokoch na sklonku života mala možnosť spolupracovať s Myškom Tučným, na skonku jeho života pochopiteľne. Ten nás opustil v marci 1995. No a keď spolupracovali, tak to bolo aj vďaka nahrávke, ktorá stála na začiatku Michalovej hudobnej cesty a dostatočne ho zviditeľnila v čase, keď bol súčasťou skupiny Greenhorns a on sa k tejto nahrávke oblúkom potom v 90. rokoch vrátil a dali to aj ako spoločný titul rovnou tady rovnou. Tak už jsem ti teda fouk, prsten si dej za klobouk, nechci tě znát a neměl jsem tě rád, to ti říkám rovnou rovnou, jo tady rovnou, rovnou, jo tady rovnou. Prostě tě pít a nehledej mě víc, to ti říkám rovnou. Tennessee přes hory a přes lesy s potoku vodou, teď smývám stopu svou, to ti říkám rovnou. Rovnou, jo, tady rovnou, rovnou, jo, tady rovnou. Prostě tě pít a neverím mi víc, to ti říkám rovnou. pedafouk, prsten si dej za klobouk. Nechci tě znát a neměl jsem tě rád, to ti říkám rovnou, rovnou, jo tady rovnou, rovnou, jo tady rovnou. Prostě tě pít a nehledej mě víc, to ti říkám rovnou. ti říkám rovnou. A treba rovnou povedať aj to, že v tomto texte ani nemala nejak extra priestor mať solo pasáž, keďže on zavyčítal, písal pesničku pre muža, a v tomto teda prípade pre Miška Tučného, aj keď nemusel byť tým, kto ju naspieva, pretože e, bola prvou, ktorá sa objavila na televíznej obrazovke v podaní Michala Tučného, ale on dovtedy spieval výlučne anglicky a keďže sa toho nechcel vzdať a prejsť na češtinu, tak mu hrozilo, že sa neobjaví na televíznej obrazovke a toto si teda nechcel nechať ujsť, tak napokon pesničku naspieval, aj v televízii sa objavil, vďaka nej poprvýkrát dosť e, veľký trémista existujú dochované záznamy no a e, tým pádom Ehm, to bol aj prvý krok na ceste k zviditeľneniu sa potom sa dostal do tej pozície kráľa českej country music, takže preto Pavlina Jíšová skôr takou nenápadnou vokalistkou, inak e, vyštudovaná učiteľka, český jazyk, hudobná výchova, Českobudějovická pedagogická fakulta, no a so skupinou nazvanou Sem tam získala aj dvakrát ocenenie Porta na Plzni, alebo na Plzeňskom festivale v Plzni. Potom spievala s, s Pavlom Žalmanom Lohonkom v kapele Žalman a spol. Kapelu opustila v roku 1990, ale to kvôli materským povinnostiam. No a potom tam boli Nezmaři, neskôr táto spolupráca s Michalom Tučným a úspechy aj v podobe šestnásobného e, víťazstva v kategórii speváčka roku od hudobného časopisu Folk a Country. Dokonca 6 krát po sebe to získala. V českých médiách je častokrát označovaná ako prvá dáma českého folku, takže aj preto je dobré si pripomínať aj takéto postavičky, možno z dnešného pohľadu už nie tak na výslní stojace. Budeme si tu pripomínať aj iných, ktorých je možné nájsť napríklad v dnešnom kalendári. No, ponúka históriu všelijakú, čo sa týka udalosti aj celkom slušne krvavou bola, hlavne tie vzdialenejšie ročníky, ale nejak sa z toho nie a nie poučiť. Turci v roku 1396 pri Nikopole v Bulharsku porazili križiacké vojsko na čele s rímsko-nemeckým cisárom, českým a uhorským kráľom Žigmundom Luxemburským. Osmanská provincia zrazu z Bulharska. Krištof Kolumbus, ten vyplával z Kádízu v roku 1493 na svoju druhú výpravu do Ameriky, už to nebola skromná výprava, teraz už 17 lodí sa vydalo na cestu. Iný moreplavec Vasco Nunes de Balboa v roku 1513 prekročil oficiálne ako prvý Európan tzv. panamskú šiu, dosiahol Tichý oceán. Do tureckých rúk padla v roku 1663 pevnosť v dnešných Nových zámkoch, predstavovala jeden z najdôležitejších bodov proti tureckej obrany, ale napokon aj ona podľahla. Týmto pádom sa Turkom otvorila cesta na sever. Karolina Augusta IV. manželka uhorského kráľa Františka I. bola korunovaná v dnešnej Bratislave za uhorskú kráľovnú, je to 199 rokov, takže o rok bude výročie guľaté. No a v Prahe v roku 1870 mala premiéru opera Predaná nevesta v definitívnej verzii. Autor Bedřich Smetana na žiadosť dirigenta menom Eduard Nápravník nahradil pasáže také recitované, aby opera získala podobu uceleného hudobného diela, takže môže byť, že tí, ktorí sa z času na čas púšťajú aj do histórie a sledujú postup, ako sa vyvíjali napríklad takéto diela, tak môže byť, že narazili aj na tú predchádzajúcu prvotnú verziu, tak ako tí, ktorí pesničku rovnou tady rovnou tiež radšej počúvajú v tej základnej verzii, ešte zo záveru 60. začiatku 70. rokov. My sme si pripomenuli trošku čerstvejšie dielo. Pokiaľ ide o oslávencov, nemusíme to nachádzať len medzi interpretmi. Ďalšie dva dôkazy pripojíme. Nasledujúci titul bude mať to na svedomí ako skladateľ a svojho času aj hudobný redaktor a výkonný riaditeľ štúdia L plus S Pavol Danišovič. Na budúci rok si pripomenie 23. septembra už 70 -ku. Ehm, inak pochádza z dedinky Bolerás. V detstve to bolo viacero koníčkov. Neskôr začala muzika byť tým dominantným a takým prvým hudobným nástrojom, ktorý nemusia zase všetkých potešiť v jednej domácnosti tak to boli bicie nástroje, neskôr gitara. Ocino mu dal dokonca vyrobiť aj elektrickú. No a potom sa ako 14-ročný stal práve v Boleráze kapelníkom chlapčenskej big beatovej kapely. Na základnej škole chodil do ľudovej školy umenia, študoval hru na gitaru, no a na tú strednú potom prešiel na chemickú priemyslovku v Bratislave, po nej pokračoval potom na prírodovedeckej fakulte v štúdiu chémie. Ukončil tam len jeden semester, po príjimačkách pokračoval potom v štúdiu na inej škole. Študoval hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a v poslednom ročníku vysokej školy potom dostal príležitosť pracovnú v hlavnej redakcii zábavných programov slovenskej televízie a neskôr, keď sa začal venovať už ako skladateľ muzike, tak najčastejšie je to spájane s Beatou Dubasovou. Tam by sme tých výtvorov našli naozaj požehnanie. Jednoducho spojenie s touto dámou a samozrejme aj s textárom Romanom Spišiakom to prispelo k celkom slušnej zbierke pesničiek, ktoré takto povznikali na Beatine albumy, na jednotku, na dvojku, na trojku, na štvorku a tak ďalej tak si poďme pripomenúť práve tento trojlístok, to znamená Pavol Danišovič, Roman Spišiak, Beata Dubasová a aspoň na minútku sa pristaviť aj pri pesničkách rodáčky zo Stropkova. Lásky. Pesnička, ktorá spestrila prvú profilovku Beaty Dubasovej. Samozrejme úspech slávili hlavne melódie Vaša patejdla. Sme také, aké sme, prvý a posledný. Bolo tam aj dievča z reklamy, trojlistok, dostatočne výrazný, ale aj teda tvorba práve e, Pavla Danišoviča, Romana Spišiaka, v tomto prípade aj e, Zorana Michalčáka, ktorý bol spoluautorom hudby na tento album a práve v prípade tejto pesničky aj ďalší, ktorí sa toho zúčastnili Juraj Burian ako gitarista e, Michal Dužek hráč na basovú gitaru Vašo ako klávesák takže je na čo spomínať rok 87 ale my pôjdeme ešte aj hlbšie do minulosti čo sa týka oslávencov a o chvíľočku prehodíme výhybku tiež rodákovi z obce Bušince, je to 74 rokov od narodenia, hudobného režiséra, skladateľa, hráča na klávesové nástroje menom Jan Lauko. To je meno, ktoré nemusí veľa povedať, ale aj ako zvukový režisér, hudobný skladateľ, hráč na akordeón a klávesové nástroje sa zapísal celkom zaujímavým spôsobom do histórie, do minulosti a my si pripomenieme jeden z celkom výrazných hitových titulov, aj keď sú aj výraznejšie. O chvíľočku, keď sa prejdeme 20. storočím, čo sa týka 25. septembrového dňa, opäť to bolo rušné, ale aj tragické, hlavne spomienka na rok 1949 to môže vyvolať. Vtedy sa išla veľká cena Československa, jediný závod F1 na Masarykovom okruhu v Brne v zákrute, ktorá je prezývaná Farinova. Postupne havarovali hneď traja jazdci, Farina, Parnell a Prince Bira. So svojimi vozidlami vyleteli z dráhy a žiaľ skončili medzi divákmi. 12 ľudí bolo zranených, z toho dva prípady už sa nedali zachrániť. Rok 1956, e, Londýn, vtedy uviedli do prevádzky transatlantické telefónne vedenie o dĺžke 3600 km, bol to dlhý kábel vedúci po morskom dne. O rok neskôr v Ústave jadrového výskumu v Řeži bol spustený prvý československý jadrový reaktor v ten istý deň na rozkaz 34. amerického prezidenta Dwighta Eisenhowera v Little Rocku vojaci americkej federálnej armády sprevádzali černošské deti do školy. Svoj rozkaz odôvodnil prezident tým, že je to jediná možnosť, ako presadiť rozhodnutie Najvyššieho súdu Spojených štátov o zrušení rasovej segregácie na verejných školách Rok 1959 u nás sa riešili 5 ročnice a po neúspechu druhej plánovanej 5 ročnice prejednal ústredný výbor komunistickej strany Československa smernice 3. 5-ročného plánu pre roky 1961 až 65 rovnako nereálne ako aj tie predchádzajúce, ale hlavne, že sa plnili plány na niekedy aj 120%. V 1972 sa konalo v Norsku referendum, obyvatelia vtedy odmietli členstvo v Európskom spoločenstve. Poďme do 90. rokov. V Las Vegas sa v roku 1992 uskutočnil už tretí tzv. súboj pohlaví medzi Martinou Navrátilovou a Jimmym Connorsom. Ten napokon aj zvíťazil 7-5 a 6-2. Takže v tenise to bolo jasné. Britské vozidlo Trust eh, SSC vytvorilo v roku 1997 v Nevadskej púšti nový svetový pozemný rýchlostný rekord, keď eh, v dvoch kolách na trati dlhej niečo cez 1,5 km dosiahlo priemernú rýchlosť 1149,5 km za hodinu. To by prešlo Slovenskom ako riadna strela, len na tých cestách asi ťažko. V 1997 ešte možno zostať, vtedy Medzinárodný súdny dvor v Hágu v Holandsku rozhodol v súdnom spore medzi Maďarskom a Slovenskom o sústave vodných diel Gabčíkovo-Naďmaroš rozhodol v prospech Slovenska. No a v roku 1998 sa začali v tento deň na Slovensku dvojdňové parlamentné voľby, v ktorých síce zvíťazilo hnutie za demokratické Slovensko, ale vláda napokon vznikla z koalície strán SDK, SDL, SMK a SOP. Predsedom sa stal Mikuláš Zurinda, takže nás čakali zlaté roky, a vidíme, ako to všetko dopadlo. Zároveň sa uskutočnilo aj referendum o neprivatizovaní odvetví energetiky a plynu a keďže bolo potrebné, aby to dopadlo tak, ako to dopadlo, referendum bolo napokon neplatné. Nič prekvapujúce. Čo sa týka Slovenska, to obrátený svet hore nohami, to už je nemotorný mostík práve k pesničke, ktorej spoluautorom sa stal práve Jan Lauko. E, spolupracoval s Kamilom Peterajom, inak e, v prípade tvorby pre Pala Hamela to bolo výnimočné, pretože väčšinu textov doplňal Boris Filan, či už to boli pesničky e, Ružav a Spiku, putovná estráda z takých tých známejších, hlavne teda to ZRPŠ pri poslednom litri vína. Každý rád si zaspomína, to je tiež melódia práve Jana Lauka. On písal dosť často aj pre Mariku Gombitovú. Asi najznámejším titulom bude Cukráreň na dlani námestia. Tam sa už teda mal možnosť spojiť predovšetkým s Kamilom Peterajom. Výnimočným je Ružový smútok, ktorý otextoval Juraj Okoličáni, ale Známe sú aj e, Malinový dážnik, Rozhovor s neznámou alebo Srdcia dievčat. To sú albumy Môj malý príbeh, respektíve Slnečný kalendár. Tam sa tvorba Jana Lauka mala možnosť objaviť. No ale my si pripomenieme pesničku, v ktorej teda tie slova že svet hore nohami sa mali možnosť nachádzať práve v nahrávke, ktorá figuruje na albume Faust a Margarety a dostala jednoduchý názov Poď. nestuchnuté a pripravíme ako na prehliadku okná znova umité. Poď, vezmeme vedro čistej vody, pustíme hudbu jarných prievanov. Poď, premiestnime naše postele a zametieme prach i chladné schody aj to smetie pod bránou. Poď, obrátime všetko hore nohami, ty posá a ja v teniskách. Poď, nech je to rýchlo, rýchlo za nami. Nech na prach obráti sa prach. Nech na prach obráti sa prach. si šaty, áno, staré. denku blúzku na seba si daj. Poď, sadneme si na zem do kúta. Vystrieme si nohy v našej izbe malej. Urobíme z vody čaj. Poď, obrátime všetko hore nohami. Ty bosá a ja v teniskách nech je to rýchlo, rýchlo za nami. Nech na prach obráti sa prach. Nech na prach obráti sa prach. je to rýchlo, rýchlo za nami. Nech na prach, obráti sa prach. Nech na prach, obráti sa prach. A my sme sa obratili teda na tvorbu Jana Lauka, ktorého meno je možné nájsť na mnohých albumoch, nielen v pozícii skladateľa, ale aj hudobného režiséra. Stačí, keď si povytiahnete napríklad, pokiaľ to doma máte a mohli by ste mať, pokiaľ patríte medzi pamätníkov, druhú platňu Karola Duchoňa, tancujem s tebou rád, čiže Čardáš dvoch srdc, pochopiteľne, tak tam sa práve meno Jana Lauka objavilo v kolónke práve v pozícii toho hudobného režiséra, tak to je podpísaný aj pod inými profilovkami. Skupina Oceán, e, kapela Team Modus, e, Fermata, e, Janek Ledecký, Robo Grigorov, tam by sme toho našli naozaj neúrekom. On po maturite vyštudoval na konzervatóriu v Bratislave hru na akordeón, potom v roku 1971 po odchode Mariana Vargu a Fedora Freša sa stal spolu s Jozefom Farkašom členom skupiny Prúdy a bol aj súčasťou tejto kapely v čase, keď e, vznikali Medulienka a učiteľka tanca od 74. Potom pracoval aj e, vo vydavateľstve Opus, kde pôsobil v nahrávacom štúdiu, či už ako hudobný, tak aj ako zvukový režisér a s prúdmi spolupracoval naďalej, hlavne ako režisér nahrávok a štúdiový hráč a s Palom Hamelom eh, spolupracoval aj pri vydaní albumu Unplugged v 95. By sa dalo povedať, že tam sa to vtedy aj v podstate uzavrelo. No, my uzatvárame takú prehliadku jednotlivcov a tých, ktorí tu boli zastúpení len jednou pesničkou. O chvíľočku sa už dostane na rad eh, profilový blok, aj keď to bude iba návrat do jedného obdobia, pretože na nás čaká Honza Nedviet a bude to pristavenie sa pri nahrávkach, e, ktoré sú len z jedného obdobia a my si konkrétne teda pripomenieme skladbičky, e, ktoré sa objavili na albume Tak som to tu miloval. Ten nám Honza Nedviet ponúkol v roku 2001, takže si cúvneme len do jednej pasáže jeho hudobnej cesty. Ešte predtým si poďme skompletizovať udalosti, opäť to možno ťahať aj k jednotkám. Pred e, už 19 rokmi sa vtedy španielský jazdec Fernando Alonso stal najmladším majstrom sveta práve v F1 mal 24 rokov v tej nasledujúcej sezóne titul dokázal aj obhájiť Prekonal tak rekord Emersona Fittipaldiho z roku 1972. V ďalších rokoch bol tento rekord prekonaný Louisom Hamiltonom, ktorý mal v roku 2008 iba 23 rokov a Sebastian Vettel v roku 2010 rovnako 23 rokov. 2011 dve udalosti. Saudsko-arabský kráľ Abdalách II vyhlásil, že ženy v moslimskom kráľovstve budú mať právo stať sa členkami najvyššieho poradného zboru kráľa, tzv. šúry. Ženy mohli od roku 2012 aj kandidovať a hlasovať v komunálnych voľbách, aj sa stať plnoprávnymi členkami 150 členného zboru šúry. Či to tak aj dnes je, to vedia najlepšie tí, ktorí to stále sledujú. V ten deň, pred tými 13 rokmi sa položil aj základný kameň nového cyklomostu, ktorý spája Bratislavskú mestskú časť Devinská, Nová Ves a Rakúsku obec Šlozhov. Na slovenskej strane symbolicky poklepkali tento kamienok predstavitelia slovenskej aj rakúskej samozprávy a exekutívy. Otvorený bol 22. septembra o rok neskôr. Tam sa špekulovalo o rôznych názvoch, aj Chuck Norris sa na chvíľočku objavil v hlavnej úlohe, napokon je to cyklomost Slobody. Bruselský magazín The Parlament vyhlásil v roku 2012 Edith Bauer vtedajšiu poslankyňu Európskeho parlamentu za poslanca roka 2012, bola členkou strany Maďarskej koalície. V 2013 najvyššie položená chata vo Vysokých Tatrách, chata pod Rysmi, prešla počas troch rokov obnovy za približne 600 tisíc eur a bola slávnostne odovzdaná turistom do užívania. Posledná udalosť, tá je skôr o likvidovaní stavby. V Jablonci nad Nisou bol odstrelený 161 metrov vysoký komín bývalej teplárne, nový brandl. Tá bola v prevádzke v rokoch 1986 až 2015. Mnohé veci, ktoré za socializmu boli vybudované, boli v podstate zlikvidované a mnohé stále ešte dodnes využívame, lebo nič lepšie sa nepodarilo postaviť. Ale lúky kvitnú aj naďalej, kvitli aj v rokoch dávno minulých. Toto našťastie nepodlieha ani mocenským štruktúram. Jedine, že by teda tú lúku niekto zlikvidoval, o kvitnúcej lúke nám bude teda vyspevovať v prvej pesničke aj práve prichádzajúci Honza Nedviet. Nedviet. je možné žiť príbeh, aký by človek mal rád aj v reálnom svete. Honza Nedviet si práve včera pripomenul 78. narodeniny 24. septembra, je včerajšok z pohľadu premiéry aktuálnej Petrolejky. No a my si dnes budeme teda pripomínať rok 2001. Už mal toho teda na rováši vtedy dosť za sebou aj účinkovanie v Brontosauroch, aj tá solová cesta, plus teda muzicírovanie vo dvojici s bratom Františkom, ktorý sa narodil o rok neskôr, už mali sestru Ludmilu, tá má 80. výročie spájané s tým aktuálnym kalendárom. No a plodný bol aj po tej hudobnej stránke, aj tak povedzme, že na tej ceste životom. 5 detí, 4 manželstva, to najčerstvejšie z októbra 2012, keď si bral za manželku o 37 rokov mladšiu Pavlínu. No, my máme možnosť e, samozrejme siahať aj po tých predchádzajúcich projektoch, na ktorých mal možnosť spolupracovať. Taká tá jednotka solova, to sú Kamínky z roku 1990, o rok neskôr tu bol Jakub s hitovkou Podvod. No a pokiaľ ide o solovky, ak do toho budeme počítať aj vstupenku na Strahov, ktorá bola špeciálnym CD s 8 pesničkami a zároveň teda aj tou vstupenkou, kto vlastnil kazetu alebo CD, tak mal možnosť sa potom zúčastniť slavy 50. narodenín na Strahové. Nasledoval album Honza, potom Vašek aj s tou Banskou Bystricou a následne teda práve produkt, nad ktorým si posedíme. 18 pesničiek sa ne zmestilo. No a jednou z nahrávok sa stali aj papírky. Když láska se pomiela, dá ruku tvojí k mé, dává nám do nebe znát, že máš ráda jak by mé, kouzlo tvé nevinné a Honzík zase nemôže spát Lístečky mám tě rád, tě po ránu tě začnou řád, koupelně za zrcadlem. A papírku na schodech mi básničku, lásko, nech jak milujem, jak po sobě jdem. Si bílá, jak svítá ve kamínky na hraní, sbíráš, když u řeky jdem si krásná, když v ramenu zvíráš svět nade mnou, zpíváš si nad tělemem. Lístečky mám tě rád, tě po ránu tě začnou řád, koupelně za zrcadlem. A papírku na schodech mi básničku, lásku, nech jak milujem, je po sobě jdem. se skloní si, my zestárnem o pár let, budeme si napravdu brát. Pak řekneme si do očí, jak láska lidi otočí, když umějí si je do dlaní dát. Lístečky mám tě rád, tě po ránu tě začnou řád, koupelně za zrcadlem. A papírku na skladech mi pásničku lásko nech, jak milujem, jak po sobě jdem. Když láska se pomine, dá ruku tvojí k mé, dává nám do nebe znát. Lístečky mám tě rád, tě po ránu tě začnou řád, koupelně za zrcadlem a papírku na skorek mi básničku, lásku, nech jak milujem, je po sobě jdem lístečky, mám tě rád, po ránu tě začnou Toto jablko nepadlo ďaleko od stromu, ocino, ktorý si prešiel aj koncentrákom, hral v amatérskej kapele s názvom Pražská parta. V Prahe sa Honza teda aj narodil v tom 46. A k muzike teda mal blízko a aj ovláda hru na gitaru, aj banjo dokonca. Z praktických dôvodov sa najskôr vyučil elektrikárskemu remeslu, diálkovo študoval aj gymnázium a do roku 1982 bol zamestnaný vo vtedejšom národnom podniku Spoje a keďže Goodbeer mal blízko od tých chlapčenských rokov, tak e, ono sa to premietlo aj do účinkovania zo začiatku skôr v takých beatových až big beatových kapelách ktorými sa stali dnes už v podstate neznáme formácie. No a postupne ten záujem o muziku nahradil ešte väčší záujem o e, hudbu Trempsku, pretože mu bola trempská osada vždy veľmi blízka, aj vrátane prírody okolitej. A toto bolo niečo, čo sa potom sformovalo aj do podoby tremskej e, kapely s názvom Toronto, no bola tam aj tá tremská osada Toronto v Lukách pod Medníkom a spolu s Františkom v roku 1972 si takto založili kapelu, e, v ktorej prišli na svet aj prvé autorské pokusy. V 74. to napokon e, premenovali na tých legendárnych brontosaurov a vytvorili uznávané duo ktoré potom k sebe samozrejme pribralo aj ďalších, hlavne Zdenku Tichotovú, ktorá tiež inak mimochodom si pripomína narodeniny v tento deň, 24. septembrový teraz myslíme, a má o 10 rokov menej za sebou, čo sa týka životnej púte, takže je to možné si pospájať, aj keď e, na ňu zase až tak dnes myslieť nebudeme, lebo je to už pasáž, keď bola ona iba súčasťou kapely Spiritual Quintet, v ktorej aj bratia Nedviedovci svojho času mali možnosť fungovať. Toto už bude skôr o sprievodnej formácii s názvom Příbuzní, ktorá využívala aj tvorbu Honzu Nedvieda a veľmi často pesničky práve od neho si zaraďovala do svojho spevníka, ale boli to skôr skladby, ktoré Honza nevyužíval, takže išli týmto smerom a keď už si niečo sám naspieval, tak to malo aj podobu napríklad tej nasledujúcej nahrávky, ktorá nesie názov Tonda Zápotockej. Zdvihám ruku k nebu a prapory ať vlají, já narodil se dávno, to ještě voňal svět. A děda říkal hochu, to já když býval mladej, a já mu tenkrát nevěřil, jak bych to vrátil zpět. Byli státou každý jinde, to přesně podle roku. Mládí chce si rozbít hlavu o kámen mudrců a pak jim 40 let lhali a dneska lžou jak nikdy. Ale jak bába každý ráno řekla, bochu hlavně, že jsme zdraví. A pak jim 40 let lhali a dneska lžou jak nikdy. Ale jak bába každý ráno řekla, bochu hlavně, že jsme zdraví. Povídal básník Seifert, že Majerovec holka byla tu ze pěkná ženská, i Gotwald za ní les. A zápotockých Tonda, ten býval vždycky smutnej, co dneska o tom víte. Zas nesmí, smí se dnes, dřív nepustili usa, dnes Rusa zase nechtěj, jen pořád nějaký oni nám dirigujou svět. A proč nám 40 let lhali a dneska žijú jak nikdy. Ale jak bába každý ráno řekla, bohu hlavně, že jsme zdraví. Celých 40 let lhali a dneska žijú jak nikdy. Ale jak bába každý ráno řekla, bohu hlavně, že jsme zdraví. Já nevím, co si vybrat, ale když tak mám Prahu, bál jsem se těch minulej, až svíral jsem jeden. Jenže dneska výjdu před barák a bojím se snad ještě víc, je město moje německé a ruské ve svých zdech. A kdo krade v téhle zemi, má si je komunisti dříve a vlády stojí opravdu. Promiňte za prd, a to nám 40 let lhali a dneska lžou jak nikdy. Ale jak bába každý ráno řekla, oh, hlavně, že jsme zdraví, celých 40 let lhali a dneska lžou jak nikdy ale jak bába každý ráno řekla, bohu hlavně, že jsme zdraví. Karlíku Ruma od počiatku sa dá povedať, že bol Honza ako skladateľ zaujímavý a poslucháčsky aj príjmaný. Stačí si pripomenúť 74 rok, pesničku Kamarát, s ktorou na porte získal aj prvú autorskú cenu a už potom súbežne sa stal uznávaným spevákom aj v kapele Spiritual Quintet. Podobný živlu vrhol sa do sveta emočne nabitých pesničiek, ktoré rýchlo e, doslova zľudoveli a ozývali sa aj od táborákov, ale aj z najrôznejších dopravných prostriedkov, zo staníc a autobusových čakární prenikali v podaní Brontosaurov nielen na rôzne festivály a už sa to potom pomaličky dostávalo aj do rozhlasu televízie na gramofonové platne, aj keď to chvíľku trvalo v 85. keď Brontosauri prišli s prvou LP platňou na kamení kámen, tak sa vyzbierala silná zostava pesničiek a ona v podstate ešte aj z dnešného pohľadu vyznieva skôr ako výberovka, pretože čo nahrávka, takto výrazný titul a mm, hlavným interpretom predovšetkým teda brat František pesničky typu Na kamení kámen Pražce Jarní táni postupne k tomu pribudali Igelit, tulácký ráno nad Sázavou a mnohé, mnohé, mnohé ďalšie ten zoznam by bol veľmi dlhý keby sme sa chceli venovať jednotlivým projektom a postupne ako k nám po rokoch prichádzali, rok po roku v podstate a aj koncertné verzie si nachádzali svojich poslucháčov napokon práve takéto spojenie Honza Nedviet, mikrofón a publikum, tak to je to najideálnejšie. Rok 2001 teda o albume kam, jak som to tu, alebo tak som to tu miloval a aj o predposlednej pesničke, ktorú si dnes pripomenieme bude znieť iba raz, aj keď v názve je slovíčko 7 krát. Bílé jsou prameny dlaní, když přivíráš ústa. A modré jak obloha jarní, když neustanou červene vidí tvá duše, když zavolám zústaň. A do zlata zbarví se vlasy, co zapomenou. Chtěl jsem ti tolikrát, lásko má říct moje věrná. Si paprsek raního slunce na těle mém a na sedmi vzpomínkách na noc se políčko černá. Si žena krásná jak louka z pramínky zůstaly na tobě ráno vadily na místech, odkud je nesmazal čas. My leželi dlouho a hledali, jak říci ano. Málo jsou slova, tak málo je na lásku hlas. Chtěl jsem ti tolikrát lásku, má říct moje věrná si paprsek raního slunce na těle mém. A na sedmi vzpomínkách na noc se políčko černá. Si žena krásná jak louka s podvečerem. ďalší z dôkazov, aký silný melodik on za Nedviet je, pokiaľ ide o autorské záležitosti a svojho času e, to skúsil aj na inom poli, pokiaľ ide o scénickú hudbu pre divadelné predstavenia Benzín a láska a ne milenci z 9. kilometru. To bola e, záležitosť pre divadlo Ateliér, aj Provdaná neviesta a ďalšie Solovú cestu rieši od toho 88. roku. Pokiaľ ide o Brontosaurov, ponúkli spolu 4 albumy. Uzavreli to zahrádky v 94. Ešte potom spoločné vystúpenie práve v júni 96 v Prahe na Strahove, čo vďaka návštevnosti tohto koncertu mu mnohí nevedeli odpustiť. Tá závisť tak tá narobí šarapaty aj v iných oblastiach, nielen v tomto. Vznikol aj dokumentárny film, jak sme delali Strahov. O rok neskôr si e, zopakovali všetko aj v Bratislave. Mali možnosť ponúknuť koncert pri príležitosti pre zmenu zase Františkovej 50 -ky. No a príležitostné vystupovanie so skupinou Příbuzní, potom návrat aj k spolupráci s Františkom, pokiaľ ide o solovky, tak e, vznikali aj ďalej. V 2004 to bola Bible pro Lucii a v 2007 Ta noc, kde mi vyšlo slunce. Aj ľudové pesničky z roku 2008 ponúknuté na jednom disku 22 skladieb sa tam vtedy objavilo to je z roku 2008 Aksinku Sinku, Dedinka v údolí e, Kdyby byl Bavorov e, Když som ja šel tou putimskou branou a tak ďalej to sú piesne, ktoré do spevníka takéhoto interpreta v pohode môžu zapadnúť, ale my zostaneme aj tou záverečnou skladbou tohto minibloku verný tej pôvodnej tvorbe Honzu Nedvieda pri príležitosti včerajších narodení na ako bodku použijeme niečo, čo je do tohto už stále viac chladného a dnes teda pozerám von oknom aj upršaného počasia vhodnejšie, takže poďme si vypočuť čajové lístky. Zavřela či bylo ráno a sklínou plakalo až moc. Za těch pár hodin, co si řekla no, láska nám otevřela noc za těch pár hodin, co si řekla ano, láska nám otevřela noc. A jednou konec byl tvým dlaním, i kapky rosy byly z nás, tak tě mám v sobě, že se skláním, před tebou stichly moje hlas tak tě mám v sobě, že až se skláním, před tebou stichly můj hlas. Zavřela ústa, jsou tak hezká, voní jak lístky, co má čaj, jak jaru po loukách, tak se mi stýská, tak ještě prosím, hraj si hraj jak je rupolouká, tak se mi stýská, tak ještě prosím hraj si. Hraj si na ohýnky, co splanou, na tichou něhu tajných míst, na barvu z motýlu, vždycky tak křehkou, co umí zdechu mého číst barvu z motýlu, vždycky tak křehkou, co umí z dechu mého číst. Zavřela se čimilo ráno a sklínou plakalo až moc. Za těch pár hodin, co si řekla, láska nám otevřela noc za těch pár hodin, co si řekla ano, láska nám otevřela noc. otevřela noc, nám táto pesnička uzavrela ďalší blok. No a prejdeme aj k dnešným oslávencom. V rámci hudobného sveta vyčnievajú tri postavičky z tej svetovej scény. Ročníkom 1906 bol rodák z Petrohradu Dmitrij Dmitrievič Šostakovič, známy to ruský skladateľ, k hudbe ho priviedla mamina, bola výbornou klaviristkou, on potom vyštudoval konzervatórium a úspech si získal už v roku 1926 prvou symfóniou F-moll číslo 7 C-dur zvanú Leningradskú zložil v roku 1941. Jeho dielo obsahuje približne 150 symfónií, koncertov a klavírnych skladieb zomrel v Moskve v auguste roku 1975, to mal 68. Adelmo Fornakiari, ten mal vtedy 20, ročník 1955. To je dnes známy to talianský spevák a skladateľ menom Cukero, ktorý sa vymýka z rámca talianského Belkanta, svoj prvý album e, vydal v roku 1983, stihol ich ponúknuť už nejakých 12 plus minus. Senza una dona, spieval to v duete s Paulom Youngom, to by mohla byť jedna z jeho najznámejších e, pesničiek. No a Will Smith, rodák z Filadelfie, je síce známejší možno niekoho viac ako herec, ale stal sa aj reperom a mal možnosť ponúknuť aj takúto hudobnú produkciu. Vo filmoch možno výraznejší, na jeho konte ale aj 4 ceny Grammy, dvakrát nominovaný na Oscara. Aj tá domáca scéna ešte ukrýva nejaké mená, ale tie si tak e, budeme pripomínať ešte priebežne. Jaroslav Ježek, Ivo Plicka, Petar Dvorský, Gustav Brom, a predovšetkým Robu Grigorov, za ktorým mierime, ale teraz sa na chvíľočku presunieme o dve desaťročia v čase späť do roku 2004. To bude zastávka, ktorá na nás teraz čaká. Tromi nahrávkami si toto obdobie pripomenieme. No a zaspomíname si napríklad aj na spevácké umenie Petra Muka, ktorý vtedy prišiel s albumom cover verzií, spomínal na obdobie keď ešte s kapelou Oceán robili predskokanou skupine E-Rager a práve odkaz tejto formácie sa premietol do vtedy zverejnených nahrávok. 13 rokov, čo tento hlas definitívne stíchol. Po februári si budeme pripomínať nedožitú 60 rodáka z Českého Krumlova menom Petr Muk. Mal toho dosť za sebou, čo sa týka hudobnej cesty, nielen Oceán, prípadne Šalom, aj muzikálové skúsenosti tu boli, aj solová dráha, ktorú odštartoval v 97. albumom, ktorý si nazval podľa seba Mou víru zná Lví král, projekt z roku nasledujúceho, 98. z lásky prišli na trh v roku 2000, o dva roky neskôr dotyky snu, no a v tom 2004. práve Ola Múr, titulná pesnička takého miniprojektu, e, ktorý bol e, podstou skupine Erasure, potom ešte stihol ponúknuť osud vedľa nich, e, prípadne v Bludišti dnu v 2010. Tam sa to uzavrelo. Outro vyšlo už ako posmrtný projekt, plus teda aj návraty k predchádzajúcim produktom. Sny zústanou pri príležitosti 10. výročia úmrtia v roku 2020. Inak bol bronzovým slávikom za rok 2004, ktorý si teraz pripomíname rok, keď aj Česká republika, aj Slovensko vstupovali do Európskej únie 1. mája, ibaže vtedy bola Európska únia krasavicou. Dnes ťažko povedať, čo z toho vlastne bude, lebo to prechádza takými plastickými operáciami, že už to je zdeformované a stále ešte sa zapisujú alebo nás zapisujú na ďalšiu plastickú operáciu a nakoniec z toho môže vzniknúť taký nepodarok, že každý, kto bude mimo, bude šťastnejší. Tiež sa Slovensko napríklad v 29. marca 2004 stalo prvo plnoprávnym e, členom ďalšej spoločnosti, ktorá dnes vyzerá hrôzostrašne e, so štyrmi písmenkami v názve, čiže NATO. Premiéry siedmých pozvaných krajín vtedy odovzdali vo Washingtone ratifikačné dokumenty americkej vláde. V bratislavskej Redute sa potom uskutočnilo 28. mája jarné zasadanie parlamentného zhromaždenia v prípade NATO. Na Slovensku sa konali aj prvé voľby do Európskeho parlamentu 13. júna 2004. No, taký sme boli nadšení z prijatia do Európskej únie, že aj voličov prišlo neúrekom, takmer 17%, čo bolo najmenej v Európskej únii. Napokon si 14 mandátov medzi sebou rozdelili zástupcovia SDK, ľudovej strany Hnutie za demokratické Slovensko, Smer, KDH a SMK. V októbri v blízkosti Žiliny sa začala výstavba automobilky Kia Hyundai, do výstavby stredoeurópskeho závodu bolo investovaných 28 miliárd, vtedy ešte slovenských korún. Na sklonku októbra najvyšší predstavitelia 25 členských krajín Európskej únie v Ríme podpisovali slávnostne text historicky prvej Európskej ústavnej zmluvy. Za Slovensko to podpisoval vtedejší premiér Mikuláš Zurinda aj minister zahraničných vecí Eduard Kukan. Vláda potom odsúhlasila text prvej Európskej ústavy 27. E, oktobra, ešte o dva dní skôr v podstate. No a Vysoké Tatry vtedy v novembri postihla ekologická katastrofa. Prudká výchrica zmenila krajinu na nepoznanie. Okrem nevyčísliteľných ekologických škôd spôsobila táto veterná smršť 100 miliónové majetkové škody. Keď sa ale pozrieme na dnešné Slovensko, tak to v podstate dorovnalo tie Tatry. Tiež je to neuveriteľné, ako keby prešla Slovenskom smršť vo všetkých oblastiach, či je to školstvo, či je to kultúra, či je to zdravotníctvo a už radšej ani nespomínať ďalšie oblasti. V každej ako keby to ovládol Vagabund a Vagabund je aj pesnička Vypočujeme si netradične u nás znejúci kmeťobend. nodding in the blink of an eye. Whip when I yelled around, I'm up on that. Up to the beam, I'm up again, know that you could call me my sa začal písať niekde na začiatku 70 rokov, keď e, štyria bratia Kmeťovci založili skupinu, ktorú si nazvali Bratia. Vychádzali z rodinnej tradície, ocino dlhé roky hrával v Dychovke, starý otec tiež muzikant. Nebolo žiadnym prekvapením, že sa vydali práve na túto cestu. Od roku 1999 si teda hovoria Kmeťo Band a v tej základnej zostave mnohí zaregistrovali hlavne od roku 2000 e, to bolo už len o Igorovi staršom a mladšom čiže o dvojke starší e, ten robí manažéra no a mladší hráč na syntezátoroch, saxofóne sa stará o hudobné aranžmány tak toto vyzeralo keď ponúkli album s názvom Vagabund titulná pesnička nám doznela ako druhý reprezentant e, hudobnej produkcie roku 2004, keď sa samozrejme diali aj ďalšie udalosti, ktoré si možno takto popripomínať. Aj smutné záležitosti, keď v marci došlo na bombové útoky na madridské vlaky, takmer 200 obetí, naozaj katastrofa. Bola tu aj e, vlna tsunami, toto bolo spôsobené zemetrasením v Indickom oceáne, a zasiahlo to pobrežie juhovýchodnej Ázie, čiže štáty typu India, Sri Lanka, Maldivy, Bangladeš, Thajsko, Malajzia, Indonézia, ďalšie ostrovy v Indickom oceáne a pobrežie Afriky. Tiež to prišlo tam vtedy o životy takmer 300 tisíc ľudí a spôsobilo to rozsiahle škody. Čo sa týka takých radostnejších momentov, no možno Olympiáda v Grécku, v Aténach, kde Slovensko dopadlo lepšie ako Česká republika, keďže si pripísalo na konto dve zlaté medaile a Česká republika len jednu. Za Slovensko to boli Elena Kaliska a Peter a Pavol Hochschornerovci. Čo sa týka strieborných medailí, tie pre Slovensko vybojovali Jozef Krnáč ako judista a kanio, kan, kanoista eh, Michal Martikán Ďalšia štvorka kanoistov Juraj Bača, Erik Vlček a Richard a Michal Rizdorferovci uspeli ako bronzoví v kanoistike a Jozef Gönci si v pozícii športového strelca tiež pripísal na svoje konto bronz. Česká republika napokon mala zlato len vďaka 10 bojárovi menom Roman Šebrle. Striebro domov niesli vesli, veslisti alebo veslári David Kopřiva, Jakub Hanák, Tomáš Karas a David Jirka, ďalej za jachting Lenka Šmídová, športová strelkyňa Lenka Hiková, no a bronzovými boli atlet Jaroslav Bába v skoku do výšky, ďalej kanoisti Jaroslav Wolf, Ondřej Štěpánek, športová strelkyňa Kateřina Emons, moderný peťbojár Libor Kapalíny a e, Viera Cechlová Pospíšilova v atletike hádzala diskom. Takto zhruba vyzerali olympijské hry, e, ktorých najväčšou hviezdou sa stal e, plavec e, Michael Phelps, získal 6 zlatých a dve bronzové medaile. To ešte bola olympiáda trošku o niečom inom. Spojené štáty najúspešnejšie, čo sa týka zbierky medailí, 102 na ich konte, 36 zlatých Druhou krajinou v počte medaily bolo Rusko, ale v zlatých až tretie za Čínou. No a v prvej desiatke aj Austrália, Japonsko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Južná Korea a Veľká Británia. Slovensko teda napokon vďaka tým dvom zlatým, dvom strieborným, dvom bronzovým 29. Česká republika na 42. mieste. Medaily bralo 74 e, krajín aspoň jednu bronzovú. Trinidad a Tobago, Sýria, Mongolsko a Eritrea. Tak taká bola situácia pred 20 rokmi. Ešte mám jednu nahrávku pripravenú, ale pred ňou aj zoznam tých, ktorí nás opúšťali, čo sa týka osobností. V tomto roku sa pripomínali dve desaťročia v prípade odchodu, napríklad e, a opäť to zoberiem chronologicky od januára o december Helena Ružičková, asi netreba predstavovať českú herečku. O týždeň e, a mesiac neskôr zomrel Jozef Lenárt, bol politikom. Marco Pantani, talianský cyklista, ten zomrel 14. februára, o dva dní neskôr Miloslav Šimek, hercom, komikom, e, či už s Jiřím Grossmanom, s Jiřím Krampolom alebo Luďkom Sobotom. Karel Kachyňa, český televízny a e, filmový režisér, zomrel 12. marca, 80 e, Mária Ďuríčková, slovenská spisovateľka 15. marca, na druhý deň Hanna Zelinová, tiež spisovateľka a dramatička Martin Holý, filmový televízny režisér, scenárista 18. marca 21. to bol potom Janko Melkovič, herec, muzikant, v tom čase člen Radošinského naivného divadla, Pavol Haspra, slovenský režisér, otec Katky Hasprovej, ten zomrel 27. marca, na druhý deň Peter Ustinov, to bol anglický herec, Jiří Cízler, český herec, ten nás opustil 17. apríla, 5. júna sa to týkalo svojho času prezidenta Spojených štátov menom Ronald Reagan. Peter Debnár to bol slovenský herec a divadelný režisér, zomrel 8. júna. Americký hudobník Ray Charles pre zmenu 10. júna. 1. júla to bol americký herec Marlon Brando. Rakúsky prezident Tomas Klestil uzavrel svoj životný príbeh 6. júla. 13. júla to bol Karel Zich spevák, gitarista, hudobný skladateľ Mária Kišoňová Hubová, slovenská operná speváčka, tá zomrela 11. augusta. 16. augusta potom Ivan Hlinka, hokejistom aj trénerom, ktorému sa podarilo s reprezentáciou uspieť na nezabudnutelnej olympiáde v Nagáne. Laura Brenigen, americká speváčka, tá zomrela 26. augusta. 10. októbra to bol Christopher Reeve, americký herec. Jasir Arafat, nezabudnutelný palestínsky politik. Zomrel 11. novembra, 7. decembra potom Zuzka Navarová, speváčka, hudobníčka, skladateľka, producentka. Božena Slabejová, slovenská herečka, 13. decembra. No a dva dní pred Silvestrom aj Kôň Železník, štvornásobný víťaz Veľkej Pardubickej. Bol z toho zoznamu asi najmladší, 87, ale pri koníkoch nemožno rátať so storočnicou. Takže takto to zhruba vyzeralo v roku 2004. No a novou nádejou na hudobnom poli bola vtedy v podstate sa len rozbiehajúca Aneta Langerová, ktorá prišla s albumom Spousta andelú a na ňom figurovala aj pesnička, ktorá nám toto spomínanie uzavrie titul s názvom Voda živá. Když končí se den a usne má zem, pak na malou chvíli vrací se zpět můj niterní svět co osud tvůj sdílí do všech světů. negative doubt. 18, keď vydala svoj prvý album Spousta andelů, tesne pred tou 18 ktorú si pripomenula potom 26. novembra rodáčka z Benešova Aneta Langerová víťazka v podstate prvou víťazkou sa stala v rámci Českej Superstar no a z polohy interpretky sa zmenila aj na muzikantku začala si písať vlastné pesničky, texty, hrala na gitarku, basgitaru, piano, tamburínu, harmoniku, kalimbu a tak ďalej a tak ďalej, takže začali už pribúdať aj jednotlivé albumové projekty, tituly a už ich postihala ponúknuť celkom dosť. Dotyk i sem na radosti, aj koncertné pár míst. Nebolo to len spousta andelu z 2005 a došlo aj na spoluprácu s inými muzikantami. Michal Hrúza, Babi Tomáš Klus, Korben Dallas a tak ďalej a tak ďalej, takže takto návrat do roku 2004, ale verní budeme hlavne tomu aktuálnemu termínu 25. septembrovému dňu. Ideme do finále, posledná polhodinka pred nami. Tak si ešte poďme pozrieť aj ten dnešný kalendár, kohože to tam máme z takých tých už iba historických postavičiek rodák z Kešmarku Imrich Tököli ten sa narodil ešte v roku 1657 bol aj vymenovaný za kráľa Horného Uhorska v 1682 a o 8 rokov neskôr vďaka podpore Turkov bol zvolený aj za sedmohradské knieža, ale vlády sa už neujal. Po uzavretí mieru s Habsburga, Habsburgovcami dožil svoj život v tureckom exile a potom pozostatky boli vládou prevezené do Kešmarku, uhorskou vládou, kde ich uložili v evanielickom kostole. Zomrel v septembri 1705. William Faulkner, americký prozaik, básnik, narodený v roku 1897, laureát Nobelovej ceny za literatúru, považovaný za zakladateľa tzv. americkej južanskej literatúry, s ktorou mal svoju skúsenosť aj Ondřej Sekora, narodený e, v Královom poli pri Brne v roku 1899, takže je tu 125. výročie narodenia českého spisovateľa, žurnalistu, aj kreslil, bol grafikom, ilustrátorom, karikaturistom a od roku 1964 aj zaslúžilým umelcom. Spolupracoval s rozhlasom, televíziou, filmom, divadlom, písal, ilustroval hlavne knižky pre deti. Napokon vytvoril, dá sa povedať, že takú no, naozaj nadčasovú figurku s názvom alebo podmenom Ferdo Mravec. Poprvýkrát sa objavila v Lidových novinách v roku 1932 ako postavička v kreslených seriáloch pre dospelých, ale aj ten eh, Brouk Pitlík, ktorého sme zaregistrovali samozrejme aj na Slovensku tak e, ten sa tiež stal známou postavičkou všade bol, všetko videl <laughs> takže to je tiež niečo, čo s týmto menom je možné si spojiť Ondřej Sekora zomrel 4. júla 1967 No a to už tie ďalšie mená, to sú z 20. storočia, to si môžeme prebehnúť, ale budú nám tu znieť pesničky Roba Grigorova, keďže dnes má jubileum, neuveriteľnú 60 tak si samozrejme budeme hrať pesničky z jeho tvorby a skúsime preletieť tu jeho eh, hudobnú minulosť od prvopočiatkov po súčasnosť, lebo stále tvorí a pripravil aj novinkový album je to ťažko vyberať to najreprezentatívnejšie, ale niekde na začiatku asi bola práve tá žuvačka za uchom. Kaška za uchom, medzierka medzi zubami, sedíš na sucho, s pohárom večne deravým, v pehavom make-upe, s voňavkou smutku na suchách, nikto ťa nechápe, si na slobode sám si brána zrela a jej chuť už vchádza do mňa. Cez duch sú zázračne dní, predáčka z dávnych dvorov, strapatom tričkom nevinných. pohárom večne deravým v pravom make-upe s voňavkou smutku na sluchách niekto ťa nechápe si na slobode zamknutá tom tričku nevinný, no len kým ste chceli hľadať e, toho chrobáka truhlíka, tak určite by ste sa nemohli pozrieť do dnešného hudobného kalendára. Nachádzame tam zaujímavé mená. Takým tým e, najvzdelenejším ročníkom by mohol byť e, Jaroslav Ježek, ročník 1906. Bol skladateľom, dirigentom, klaviristom, pražský rodák, spolupracovník dvojice Jiří Voskovec a Jan Verich. Skvelo improvizujúci, čo bolo potešením hlavne pre divákov. Bol dramaturgom, klaviristom, autorom tanečnej, divadelnej aj filmovej hudby. Tu inšpiráciu nabral hlavne v jazzovej oblasti a boli tam známe záležitosti. Hudba sa zaraďovala k divadelným hrám, aj filmom Osvobozeného divadla, takmer z ľudovela. Zatiaľ čo teda Jaroslav Ježek skladal muziku, tak Jan Verich s Jiřím Voskovcom to doplňali textami a stalo sa to nadčasovým. Neskôr skončil za veľkou mlákou, boli tam problémy aj so zrakom. No a napokon sa jeho životný príbeh uzavrel na nový rok 1942. Zomrel na chronické ľadvinové ochorenie iba ako 35-ročný. Bolo toho ale aj tak dosť, čo nám tu zanechal. Dlhším životným príbehom sa mohol popíšiť Eugen Suchoň, narodený v Pezinku v roku 1908. Tiež hudobný skladateľ, bol aj pedagógom, teoretikom, autorom prvej slovenskej národnej opery Krútňava a stal sa jednou z vedúcich osobností slovenskej hudobnej moderny. Ďalším takým významným dielom sa stala opera Svetopluk a určite nemenej významnou je aj slovenská omša. Eugen Suchoň zomrel v auguste roku 1993 je tu aj Peter Tvorský, pochopiteľne rodák z Partizánskeho, operný spevák, tenorista svetovej úrovne. 73. narodeniny si pripomína, okrem Slovenského národného divadla Účinkoval aj v Metropolitnej opere v New Yorku, v Milánskej Laskale, v londýnskej Covent Garden. Od roku 2010 bol aj riaditeľom opery Slovenského národného divadla. Zasahoval aj do popovej scény Známymi sú pesničky, ktoré naspieval, či už to bola skladba Svedlásku má, kde sa objavili samozrejme aj Pavol Habera, Karel Gott, bola tam aj pieseň Lásky s panom Haberom, titul Láska prí s Karlom Černochom, naspievaná v češtine, no a pieseň o rodnej zemi Gejzu Dusíka, Pavla Braxatorisa, to je ten legendárny najkrajší kút v širom svete, je moja rodná zem takže bolo by sa k čomu vracať, ale dnes tu dominuje teda Robo Grigorov, ktorý si tiež prešiel všeličím, či už to boli skupiny Prešporok alebo Ventil RG, Monalíza, kde bol súčasťou projektu Mirky Brezovskej, ale potom už skupina Media, Solová cesta, na začiatku Živačka za uchom, a keď došlo na prvý album tak sa tam objavili ďalšie výrazné tituly typu Monika, Mám 300 mesiacov, Boulders, Jeden žiak alebo pesnička, ktorá ho dodnes baví, ktorú rád ponúka a v podstate si bez nej koncert Roba Grigorova ani nemožno predstaviť v rôznych podobách už zaznela, ale tu je tá základná. Samozrejme, že ide o skladbu s názvom Edo. Edo. zašteklilo, niekoho zamrazilo pri zvukoch tejto <laughs> melódie. No, niektorí si to vyskúšali viackrát, však už sme tu aj mali Honzu Nedvieda. Robo Grigorov, jeho cesta hudobná, následne album Nohy v 88. ale aj emigrácia do Belgicka, takže rýchlo to išlo s pultou preč. Kto stihol, už mohol vtedy počúvať Majakovského a jeho rovesníkov, čo sa týka skladieb. Keď sa potom vrátil, bol a sám tak ponúkol aj album No koni, neskôr Národ kanibal a bola tu aj profilovka s názvom Chýbaž mi z roku 1992 obsahovala celkom zaujímavé pesničky okrem titulnej Kým ťa mám, modlitba lásky e, Všetci sa zídeme v jednej posteli a aj e, skladbu Hospodin Láska, pivo, aniel, smútok ešte jeden reprezentant tam čaká predtým poďme pozrieť opäť do dnešného kalendára, lebo máme tam zaujímavé postavičky, čo sa týka narodení nových aj zo sveta e, filmu. Hlavne jubilanta 90 si pripomína francúzsky herec Jean Sorel, ktorý popri francúzskych filmoch spolupracoval aj s talianskými a španielskými režisérmi na ich projektoch, Luis Buñuel alebo Lucino Visconti. Najaktívnejšie obdobie zaznamenal v 60. až 80. rokoch a potom sa objavoval predovšetkým v televízii. Zo známych titulov La Le Bambole s Ginou Lolo Brigidou v 65. Potom si nahral, zahral o rok neskôr s Klaudiou Kardinálovou v ďalšej komédii Královny a v 67. aj v dráme Kráska dňa s Catherine Denev. Máme tu aj Michaela E, Douglasa a jeho 80 tiež to letí aj v prípade tohto amerického herca a producenta, držiteľa dvoch Oscarov, troch Zlatých Globusov a ďalších ocenení. Zámy sa stal po účinkovaní v detektívnych seriáloch zo 70 rokoch, hlavne teda v uliciach San Francisca to bolo a potom nasledovali filmy typu Wall Street, Osudová príťažlivosť, Vojna Rózovcov, Základný inštinkt, voľný pád, bol ten diamant, po ktorom túžil a aj manželstvo s herečkou Catherine Zeta Jones zaujalo z hodov okolností aj ona má dnes narodeniny ročník 1969 takže 55. britská filmová herečka E, ktorá sa tiež mala možnosť objaviť vo viacerých tituloch e, typu Zoro, Tajomná tvár, Traffic, Aféry bezmocných, Chicago, Pasca. Takže na jej konte tiež zaujímavé filmové tituly. Will Smith, ten už spomenutý bol ako hudobník. Deň nezávislosti mužič v čiernom. To by mohol byť tiež taký filmový základ. Je o rok starší od manželky Michaela Douglasa No a z hereckého sveta určite zaujal aj Christopher Reeve, už bol spomínaný v prípade umrtia v roku 2004, v deň 50 Vaša Patejdla, 10.10. 10. Bol o dva roky starší od neho, 52 ročník, známy ako predstaviteľ Supermana, ale od roku 1995 po tragickom páde z konia bol priputaný na invalidný vozík. Čo sa týka hereckého sveta, ešte jedno meno si dovolím doplniť. Petr Svojtka, český herec, narodený 25. septembra roku 1946, ten životný príbeh ale krátky. Stihol toho tiež celkom dosť, jeho hlas je možné počúvať aj e, z rozprávky Tři oříšky pro popelku, kde ho prepožičal teda princovi, ktorého stvárnil Pavel trávníček, ale mal silný brnenský prízvuk, takže prizvali Petra Svojtku, ktorý si mal možnosť tiež zahrať vo viacerých tituloch, aj ten okres na severe, kde bol nápadníkom céry e, súdruha Pláteníka, tiež výrazná postavička, ale aj ako psychiatr v e, seriáli Arabela, kde skončil napokon aj <laughs> sám v Blázinci tak tiež je to postava neprehliadnutelná, ale určite stvárnil množstvo výrazných postav. Napokon zomrel tragicky 9. mája roku 1982, keď teda eh, napokon medzi električkové vozidla nastúpil tú spojnicu a po páde samozrejme nemohlo to stopadnúť inak ako tragicky. Takže to je všetko z toho hereckého sveta. Tie zvyšné mená doplníme po pesničke, ktorá nám pripomenie album Chýbaž mi Roba Grigorová z úvodu 90 rokov a asi ani neprekvapí táto Madonna, ktorá prichádza. Určite vydarený aj videoklip e, režisera Filipa Renča s Aňou Geislerovou, ktorá stvárila tú Madonu. Tak si ju poďme pripomenúť v tej základnej verzii. Sestry toky a úr čest, strašne zvláštny. Už je to kočka, do ktorej sa môžem zblázniť. Madonna triedy a lady dnešné ríše. Dúhovým sprejom do duše mi niečo píše. Keď púli ústa je strašne fajn. Ona je Madonna, ona je Madonna, ona je Madonna, má to fáry. Ona je Madonna, ona stále žiari. Ona je má. skompletizovať, čo sa týka mien v nachádzajúcich sa v dnešnom kalendári. Ešte do toho hereckého sveta nás môže vrátiť o 4 roky starší od Roba Grigorova, bratislavský rodák, divadelný a filmový herec Milan Bahúl. No a z tých iných oblastí to bol legendárny Jozef Bican, česko-rakúsky futbalista, narodený vo Viedni a výrazná osobnosť, 644 ligových gólov ktoré napokon dokázal nastrieľať, stal sa aj členom klubu ligových kanonierov, držiteľ odznaku číslo 1. Celkovo v kariére údajne nastrieľal cez 4500 gólov a bolo to v čase, keď boli všetci futbalisti na ihrisku, nebolo to tak, že by si počkal, kým už odídu, pôsobil hlavne e, v Slávii Praha a mal byť aj uvedený do Siene Slávy českého futbalu v roku 2012, ale nestalo sa tak pretože si to neželal jeho syn. Napokon e, by sa tento legendárny kanonier v septembri 2013 dožil stovky a pri príležitosti tohto výročia ho tam predsa len uviedli. Domno v decembri 2001. Z tých ďalších mien ešte môže byť, že Sergej Bondarčuk tiež bol filmovým režisérom a hercom, ročník 1900 20. Známym bol film Osud človeka. Jeho umrtie v oktobri tomu bude 30 rokov. Eva Šmankmajerová, maliarka, sochárka, filmová výtvarníčka, ročník 1940. Tiež už nie je medzi nami od oktobra 2005. No a to by v podstate bolo takmer všetko, ešte Scotty Pippen samozrejme, ročník 1965, bývalý americký basketbalista a Martin Koukal ako český lyžiar aj tréner, bývalý reprezentant v behu majster sveta na 50 km z roku 2003 z Valdy Fieme a bronzový medailista zo štafety z Olympiády roku 2010, ten je ročníkom 1978. Odchádzajúcich si pripomenieme po pesničke. Teraz si už dáme niečo čerstvejšie zo strany Roba Grigorova, práve album Handmade, ktorý aktuálne pomaličky poslucháčom začína predstavovať jednotlivými singlami. No a jedným z nich sa stalo aj Dievča vo vani, ktoré si takto teraz vypočujeme. Lia si dievča do vane, snad sa dievča do vane Až po krpene schované Je také krásne ako bábeka A zrazu vôbec Zobud sa No, je to potvora. Tak, aj to v podstate prezrádza samotný názov albumu Homemade, kde sa to všetko vyrába aktuálne. No a pred rozlučkou, ktorá by asi tiež mala nasledovať, čo sa týka pesničiek, bude to teda dôstojná bodka aj za dnešnou Petrolejkou, aj za obzeraním sa za najvydarenejšími titulmi, ktoré nám Robo Grigorov kedy ponúkol už toho viac nestihneme v rámci Petrolejky, tak ešte pred ňou si poďme vypo- pripomenúť tých, ktorí nás v tento deň opúšťali a tiež sú to mená z historického pohľadu dostatočne zaujímavé. Johann Strauss starší, rakúsky hudobný skladateľ, ktorý skladal hlavne tanečnú hudbu, valčíky a polky. Jeho najstarší syn Johann Strauss, mladší, pokračoval teda v šľapajách, dokonca slávou prekročil aj ocinovu, ale skladateľmi boli aj ďalší mladší synovia Jozef a Eduard, tak Johann Strauss starší ten zomrel vo Viedni v roku 1849. 20. storočie tých známych mien ponúka viac. Keby sme žili v prvej polovičke 20. storočia, tak by nám boli známejší samozrejme tí vtedy odchádzajúci. Erich Maria Remark, nemecko-švajčiarsky prozaik, dramatik, ten zomrel v roku 1970 v Lokárne vo Švajčiarsku. John Bonham, britský bubeník, člen skupiny Led Zeppelin, bol preslávený svojou výkonnou rýchlou pravou nohou, charakteristickým zvukom, citom pre rokovú muziku, napokon teda aj kapela po jeho úmrtí v roku 1980 to v podstate e, rozpustila pretože ho považovali za nenahraditeľného bubeníka. Ďalšou legendou sa stal aj Gustav Frkal, narodený v obci Veľké Leváre, jazzový big bandový kapelník, dirigent známy ako Gustav Brom, zomrel v roku 1995 aj hral na saxofón, klarinet a príležitostne si zaspieval napokon pesnička pre Júria Gagarina Dobrý den, pane majore Gagarine tá sa stala dostatočne známou Andy Williams bol zase americkým spevákom a hercom. Zomrel v roku 2012, nahral 18 zlatých a 3 platinové albumy a vystupoval aj s inými umelcami typu Ray Charles, Elton John, Ella Fitzgerald, tandemom Simon and Garfunkel, Michaelom Jacksonom. Vlastnil tiež divadlo, Moon River Theatre, No a pokiaľ ide o dva posledné odchody, to sú z hereckého sveta českého, pred 7 rokmi nás opustil Jan Tříska, po páde z Karlovho mostu utrpel vážne zranenia, ktorým napokon aj podľahol, bol ročníkom 1936 a Milan Šimáček, ten zomrel o rok neskôr, do povedomia filmových divákov sa dostal predovšetkým úlohami vo filmoch Tankový prapor a Černý baroni na začiatku 90. rokov. Narodil sa v apríli 1962. No, bodka teda bude znieť e, zásluhou teda Roba Grigorova, ktorý má dnes jubileum životné a tieto synťaky teda nemôžu prekvapiť. Z dnešnej Petrolejky všetko. A do počutia pri tej ďalšej sa teší Peter Kršiak.